smrti. Neka je na njega Allahom salavati, i blagoslov, Allahom i bereketi i svaka dobra i na njegove ashabe i časnu mu porodicu i sve njegove iskrene sljedbenike do sudnjega dana. Ovom prilikom, kada smo se okupili da oživimo uspostavimo i izvršimo još jedan sunnet praksu Allahovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Sunnet akike. To jeste kada se nekome od nas rodi dijete da sedmog 14. ili 21. dana po rođenju toga djeteta zakolje kurban da pozove muslimane na to jelo koji mu tom prilikom doučini i njemu i njegovom djetetu. Ovo je jedna lijepa prilika jer se ovim okupljaju muslimani, jer se ovim potiče na islamski brak, jer se ovim potiče na hajivni porod i na povećanje ovoga umeta I mi ovom prilikom molimo uzvišenog Allaha da učini blagodat, blagoslov i bereket u ovom novorođenčetu, da dadne da bude od pravih, iskrenih vjernika, muslimana, da bude zadovoljan njim, da ga uputi pravim putem, da njegovim roditeljima bude ponosom i na Dunjaluku i na Ahiretu, da ga učini od džennetlija i sačuva džehennemske vatre. I njega i sav naš porod i porod svih muslimana. Ovo je isto tako lijepa prilika da se podsjetimo na dvoje. Prvo je blagodat života. Blagodat koju mi često zaboravljamo. Uzvišeni Allah kaže Ahrađakum min butuni ummahatikum On vas je iz utroba vaših majki izveo. La ta'lamune šaj'an. Ništa ne niste znali. وَجَعَلَ wal السَّمْعَ wal وَالْأَفْئِدَ I učinio vam je. I dao vam je sluh, vid i osjećaj srca. Zbog čega sve to? La'allakum tashkurun Da biste šukur činili i da biste bili zahvalni svome stvoritelju. Eniškur li, kaže uzvišeni Allah, da meni šukur činiš vali vali dejt i tvojim roditeljima. Ali na prvome mjestu uzvišenom Allahu stvoritelju i tebe i svega ostalo. Blagodat života. Blagodat zdravlja. Blagodat koja se ne može pobrojati. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا A kada biste uzeli i brojali Allahove blagodati, da kažemo blagodat vida, blagodat sluha, blagodat zdravlja uopšte, blagodat da čovjek nema na sebi vidljivih mahana, blagodat svega ovoga oko nas. Lator sluha. Nikada to ne biste mogli pobrojati. Dakle, traži se od čovjeka da bude zahvalan svome stvoritelju uzvišenom Allahu Drugo na što se podsjećamo ovom prilikom jeste kao što smo vidjeli da je došao život. Novi život koji juče nije bio među nama. Da je ta duša ušla u jedno novo tijelo koje je uzvišeni Allah dao da nastane. Moramo biti svjesni neminovne činjenice da će iz toga tijela jednog dana ta duša morati izaći. A to je susret sa našim gospodarom. A to je napuštanje ovoga svijeta. Jer ko što se prisjećamo dolaska na svijet, moramo se prisjetiti i odlaska sa ovoga svijeta. I to su dvije temeljne teme kojima ćemo, inša Allah, ukratko progovoriti. Uzvišeni Allah Želešanu kaže nam na više mjesta i opisuje u Kur'an i Kerimu način stvaranja čovjeka. Kako nas stvara? Mnogi naučnici, posebno u ovom današnjem vremenu, koji nisu rođeni kao muslimani, jesu rođeni u čistoj vjeri islamu, ali su ih njihovi roditelji okrenuli u kršćane, u židove, u idolopoklonike i tako dalje. Mnogi naučnici nemuslimani primili su islam učeći ove ajete. Govoreći i uvjeravajući se u ovu veliku istinu, da ovo niko nije mogao drugi reći do svega. Jedan od tih ajeta jeste ajet u suri El-Hajj, gdje uzvišeni Allah kaže Ja ejuhan nasu, o ljudi, in kuntum fi rajbim min al Ako ste u sumnji u pogledu proživljenja poslije smrti. Fa inna halaknakum. Mi smo vas stvorili, kaže uzvišeni Allah. Jedan jedini, ali veličanstveni ukazuje na svoju snagu i veličinu, mi smo vas stvorili. Da ništa drugo nije rekao, dovoljno nam je to. Jer onaj ko nas je prvi put stvorio, kadar je i u je i, i drugi put da nas stvori. Kao što kažu ljudi. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا I kaže čovjek, zar kad umre, zar ću biti nekad ponovo u životu? Evo, la jedkuru insan, zar se ne sjeća čovjek? Zar je zaboravio to vrijeme? En nahalakanahu min qabl. Da smo ga mi, kaže uzvišeni Allah. Da smo ga mi stvorili još prije. Valen u šeja, a nije bio ništa. Zar je Allahu teško da te stvorio? Zar je Allahu teško? onome koji je stvorio halaka seba samavati sedam nebesa wa min ardi mislahun i isto toliko zemalja onome koji od drveta zelenog daje da nastane vatra dakle pretvara suprotnosti jednu u drugu onome koji je prvi put pokazao da mu ništa nije teško stvoriti. Dakle, to nam je samo posebi dokaz da čovjek uzme i razmišlja. I da ovo vjerovanje nije po nasljeđu, već vjerovanje po ubjeđenju i čvrstome jefinu što da je kao rezultat potpunu predanost uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Allah hoće da budeš njegov Neće uzvišeni Allah djelimičnost. Neće od tebe da ti uzmiješ svoju vjeru za igru i zabavu, za nešto što je neobavezno. Da bude vjera od bajrama do bajrama, to ne može kod nas biti muslimana. Tako su drugi svoju vjeru uzeli. Od ovog do onog praznika, od ove do one zabave, od ove do one prigode, Ne. Već uzvišeni Allah hoće i kaže وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ Već budite Allahovi. I ti, i tvoja porodica, i tvoja djeca, i tvoja kuća, i tvoj imetak, jer si sav Allahovi, njemu ćeš se na kraju vratiti. Nije ti uzvišen je Allah rekao, daj sve od tebe. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ i udjeljuju jedan dio od onoga čime svojih obskrbili. Ako uzmemo za primjer zekat, od imetka koji pretekne čovjeku njegovih potreba, koji dosegne određenu granicu, dakle čovjek već je imućan, koliko daje? 50%, 100%, 90%, 2,5% samo. 2,5% samo od toga. Ako hoće još od sebe, to za sebe daje. To sebi unaprijed ostavlja na račun za ahiret. To je njemu dobro. I tako svi ovi propis kojima je uzvišeni Allah obavezao čovjeka. Walakin kunu zin. to Allah hoće. Već budite Allahom. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Po tome što ste učili druge knjigu, knjizi, Wa bima kuntum tadrusun i po tome što ste učili, što znači da je naš ummet i mora da bude obrazovan u Allahovom kitabu. I ne može biti nepismen. Jer blagodat ovoga vida وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَ i dao vam je sluh, vir i srce. Dakle, ono čime možete shvatati, čime možete razumijevati, ako se to, ako se to u hajru ne upotrijebi, u učenju Allahove knjige, u saznavanju sunneta Allahovog poslanika, ali i zato sela, jednom riječu u saznavanju Islama, i to onako kakav jeste izvorno, znači da nismo šukur učinili ovaj pogled čovjek će za njega biti pitan. I šta god pogledaš, danas kažu naučnici, to se odslikava u mozgu kao slike. Vi ste vidjeli slike fotografske. Ta fotografska slika uhvati taj tren jedan tu sekundu i to odslika na papiru. Mi ovo sada kad pogledamo, ili na tome principu je i kamera koja snima, kad pogledamo koja je skupina jedna slika. Šta god pogledaš, sve se to daje kao informacija u mozgu. Kad je to kod tebe čovječe, kako je tek kod Allah. Ma jelbedu min kaulin illa rakibu na atid. I ne kaže ni jednu riječ, ništa ne kaže, a da kod njega nije rakib i atid. Ova dva meleka koji se bilježe i pamte. I zato ćeš biti pitan za svoje oči, za svoj vid, za svoj sluh. Bićeš pitan za svoje srce. Inne sema'a, wal bezara, wal fuade, kullu ulaike kane anhu mezhula. Zaista sluh i vid i srce, zaista će čovjek za sve to biti pitan. Kod onoga koji zna ja'lamu sirrava, koji zna tajne i ono što je tajnije od tajne. Što je skriveni od svake tajne zna svačije namjere. Zna svačije pomisli. I zato, da li si čovječe ove blagodati koje ti je Allah jedini dao? Da li si njima šukur učinio? Da li si bio zahvalan ili nezahvalan? U šta si svoje vrijeme vodio? Gdje si svoju snagu potrošio? Jesi li znao, jesi li po tome znaju radio? Odakle si zaradio i gdje si trošio svoj imetak? O tome ćeš svemu biti pitan. I zato mi gledamo djeta kada se rodi. Da se rađa bez grija. To djete rađa se u čistoj vjeri. U fitri. U čistoj vjeri dini islamu. Samo ga njegovi roditelji učine ovim, onim i onim. Dakle, tu je uloga okolini, a posebno njegovih roditelja. Kaže nam uzvišeni Allah, fa inna kum min turab. Mi smo vas stvorili, kaže uzvišeni Allah. Min turab, od zemlje. I čovječe ti si od zemlje, ne od druge materije. I ovo meso je od zemlje. I ove kosti. I kada bi na jednom naučnom nivou, hemijskom, sastavio od čega se čovjek sastoji, toliko procenata vode, toliko kalcija, toliko toga, toliko željeza ima, ali ti ne možeš dati život. Jer život daje Allah, stvoritelj, gospodar i Bog ljudi. Rabbun nas, meliki nas, ilahin gospodar ljudi, vladar ljudi i Bog ljudi. To jedino uzvišeni Allah daje. I nikada nauka neće moći doći ni sa jednim jedinim životom. Bez obzira koliko se trudili i nastojali. Jer to je svojstvo jedinog gospodara uzvišenog Allaha. Zatim od kapi sjemena. Thumma min, min alaka. Potom od zakvačka. Thumma min mudga. Zatim od brude mesa koji izgleda kao da je žvaka. U osnovi jezika arapskog tako se kaže. Muhallakatin wa gajri muhallaka oblikovanog i neoblikovanog. Jer neko ne dočeka kada se oblikuje. Allah uzvišeni nije mu dosudio da se rodi živo. Linu bejine lekum da bismo vam objasnili. Šta? Allahovu mudrost i većinu. Ovim poznajete svoga gospodara uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Koji su to bili mikroskopi? Koji su to bili ultrazvuci? Koji su to bili aparati prije 1400 godina kada je objavljen ovaj Kur'an? Pa da nam ovako govori. I zato vrlo je važna činjenica to kad kažemo Kur'an je u originalu do današnjeg dana i bit će do kijamatskog dana. Što nije slučaj sa drugim knjigama. Što navodi druge da su dužni primiti islam i slijediti ovu vjeru. Jer da je Kur'an kojim slučajem, ne daj Bože, mijenjan, čak jedan harf možda iz njega, mogli bi današnji reći, tačno, to je istina i to su naučna čuda, ali to je danas dopisano. Ne, ništa dopisano nije. Kao što je objavljeno i kao što su ga ljudi tada učili, uče ga i dan danas. I ovo su ta čuda preko koji ljudi primaju islam i im se ljudima uvećava njihov iman. Jer ko što u vrijeme Musa ali i selam, kada im se pokazao onaj štab zmijom i u vrijeme Isa ali selam da se mrtvi oživljava, bi Allahom Allahovom dozvolom. Isto tako danas mi u Kuranu vidimo ta čuda. Vidimo te muđize, da znamo i da budemo uvjeđeni da je to istina od uzvišenog Allaha I da prihvatimo to, radimo po tome i na taj način sa Allahom pomoći uspijemo i idemo pravim putem. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّ A u matericama zadržavamo šta hoćemo do roka određeno. Tačno kad bude rok rađa se. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا Zatim činimo da se kao dojenčad rađa. tebe li ešut dekum i da poslije do muževnog doba uzrastete. Dok ne ojača. Wa kum men Jedni od vas umiru. Još u mladosti. Uzima se život. Allahov eđel došao. Toliko mu suđeno prije nego što je rođen da će toliko živjeti. I da su se sve medicine sastale i sve vojske, nikoga sačuvati ne bi mogao. Allahova odredba. Za koju nema preventive. Neki Allah dadne da umiru. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ A drugi duboku starost doživljavaju. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا Da ne znaju nakon što su znali ništa. U duboku starostu. Postanu kao mala djeca. وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَ I ti vidiš zemlju kako je zamrla. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء Ali kad na nju kišu spustimo, ihtezze, وَرَدَتْ Ona ustrepće i uzbuja. وأنبتت من كل زوج بهيج i iz nje iznikne svako vrstno bilje prekrasno. Zalike bi anna Allahe huwa l'haq. To je zato što je On, Allah, zaista istina. Wa annahu juhdi l'mauta. I što je On kadar da mrtve oživi. Wa annahu ala kulli še'in qadir. I da je on taj koji sve učiniti može. Wa anna sa'ate fiha i što će čas oživljenja u to nema sumnje doći wa anna yab'atu man fil qubur i što će Allah one sve u grobovima koji su oživjeti. Pogledajmo ovih kuranskih hajeta. Kako nam slikovito opisuju rađanje čovjeka. Njegov rast i prije rađanja. I njegov život poslije toga rađanja. Zaista su ovdje čuda. Nama pokazana. Nama ljudima koji hoćemo da vjerujemo. I koji možemo da vjerujemo. Ali zaista, onaj ko neće da vjeruje, neće vjerovati وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ Makar im donio ti sve ajete i sve jasne dokaze, neće vjerovati dok ne vide bolnu kaznu očima svojim. Neće vjerovati, jer za njih to nije. Allah nas nije uskratio. Dao nam je sve dokaze. Dao nam je razum dao nam je pamet i odgovor onima koji kažu pokaži nam dokaze o Allahu, o njegovoj moći i opstojnosti. Odgovor je dokazi su sve. Pokažite vi mi kažemo nešto što ukazuje da nije tako. Jer sve živo ukazuje da ih je stvorio jedan živi i vječni i onaj koji sve svojom snagom, zdanjem i moću održava. I zato, koliko je samo čovjek na gubitku? Innal insana ih husr. Zaista je čovjek na velikoj šteti. Našteti si čovjek I svi, illa ladina amen, osim onih koji čvrsto vjeruju ne površno, ne a ne a amenu stalno vjeruju, čvrsto vjeruju, konstantno vjeruju, u svim prilikama. Oni nisu samo vjernici kad imaju dosta u djepu Oni nisu samo vjernici kad im idu dobro poslovi. Oni su vjernici i kad imaju i kad ne imaju. Jer je Allah, Allah, jer je On istina, jer se On ne mijenja. Gdje si ti čovječe na iskušenju? Va aminu saliha. Koji čvrsto, potpuno i stalno vjeruju. Koji čine dobra djela. Allahu su u pokornosti i jedni drugima savjetuju istinu i jedni drugima savjetuju strpljivost, izdržljivost i ustrajnost. Dakle, koliko li je samo čovjek na gubitku i da je Bog do čovjek svjestan. I ovaj koji govori i ovaj koji sluša. Da smo mi Bog do svijesta Kao što nismo Da smo svjesni koliko gubimo na ovom svijetu. Našim neradom i prolaskom vremena. Jer čovječe nećeš imati drugog vremena. Da radiš i zaradiš osim ovoga koji ti je dao. A ti nekada poželiš da ti što prije vrijeme prođe. Da potrošiš svoje vrijeme. Ni u Da ti se uzme i onako kratak život. Čijeg je najmanje jedna trećina provedena u spavanju. Druga trećina u igri i zabavi i šta ti onda ostane od tvoga života? Jedan dio u bolesti, u teškoćama, brigama i zato iskoristi svoje vrijeme. Seđdu učini gospodaru svome. Pokori se uzvišenom Allahu, jer ako si njemu nepokoran, doživjet ćeš poniženje još na ovome svijetu, pa ćeš se pokoravati svakom drugome i trpit ćeš poniženje za sitna dunjalučka dobra, koja ćeš i onako sutra ostaviti za sebe i nećeš ih, ako ih nisi prije sebe poslao i uložio zahajem, nećeš ih sa sobom na ahiret ponijeti. I zato i ovome nam je pouka roditeljima da ostave iza sebe. A najbolje što mogu ostaviti iza sebe jesu dobra djeca koja će ih spominjati nakon što se usta zatvore i nakon što se ruke i tijelo opusti i nakon što više noge pokreta ne budu imali. Nakon što najbliži uzmu toga mejita i spuste ga u mezar i ostavi. Sjetit ćete se to tvoje dobro djelo. To tvoje dijete koje si ostavio za sebe. I zato i ovo je prilika da se napomeni svakome onome koji ima taj emanet da se o njemu pobrini. O svojoj djeci i o djeci svoje djeci. Da pripazi koga iza sebe ostavlja. Jer će biti pitan za ono što mu je u dato. Ja a amanu ku anfusakum wa ahlikum nara o muslimani, o iskreni vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Drugo jedno veliko pitanje jeste pitanje proživljenja. To jeste onoga što slijedi iza ovoga života. Došli smo na ovaj svijet. I opisano je precizno u hadisima kako. Da 40 dana bude nukve, zatim alaka, zatim mudla. I nakon toga uzvišeni Allah, nakon ovih perioda, pošalje meleka. je djetetu koje je još u majčinoj utrobi. I melek pita Allaha uzvišeni. Koji jedini zna sav gajit Nepoznato i nevidljivo. Pita uzvišenog Allaha. Je li muško ili je žensko? Šta je? pita ga o rizku, o nafaki. Kolika će biti nafaka toga djeteta? Kolika će mu biti obskrba u njegovom životu? Koliko će to djete živjeti na ovom svijetu? Koliki će mu biti teđer? Koja je to godina, sat, dan, mjesec, minuta, sekunda u kojoj mu život mora prestati, u kojoj duša mora izaći. I je li to dijete koje se rađa, koje će se roditi, je li ono sretno ili nesretno? Uzvišeni Allah, za koga tajni ima. kome je već poznato, prije nego što će se to dijete roditi i prije nego što će išta uraditi koji je prema svome znanju, mudrosti, prema svojoj pravdi koji je sve odredio. Uzvišeni Allah kaže tome mene. Da li je to dijete sretno ili nesretno? Da li je džennetlija ili džehennemlija? I tada se udahne duša tome djetetu. I ono postane živo. Do određenog roka ostaje na tome mjestu koje se naziva u Kur'anu mustakar. Mjesto koje je sigurno i bezbjedno. I teško li se onima. I teško li se jadno i gorko onima koji su to bezbjedno mjesto u Kur'anu takvim nazvano učinili nesigurnim. Pa tu djecu ubijaju Pa tu djeci o životu radi. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت i kada to dijete nevino ubijeno bude upitano zbog kojeg grijeha ti si ubijeno. Kada dijete bude upitano, koje nije ni za šta krivo, a šta će biti sa toga koji se ne može roditeljem nazvati. Koji je posegao da mu život uzmi. Kao da taj neće biti pita. I do određenog roka. Ostaje u bezbjednom mjestu. A zatim uzvišen Allah daje da se rađa. I prilikom rađanja šeitan odmah napada to dijete. Hadis Resula alaihi salatu wasalam nam kaže da plać koji se čuje od djeteta, to je zbog toga što ga šeitan odmah napadne. Osim kod Merjeme i njenog sina, Isa a.s. Jer je žena Imranova dovu učinila uzvišenom Allahu wa inni u'iduha bika wa dhurrijetaha min ash ja tražim utočište kod tebe, Allah. Da je zaštiti što jeste na njemu, njenu kćerku. jedaha i njen porod, to jeste Isa, ali Isa, od prokletog šeitana. I njima nije mogao ništa Što znači, odmah šeitan počne raditi sa tim, jer to od toga vremena. I sve dok je duša u tijelu. Dok ne izađe za i čovjek dolazi na ovaj svijet i mnogi se raduju, ali to dijete plaće. Kao da mi ne uzimamo iz toga pouku veliku. Jedan pjesnik kaže, rodila te tvoja majka, o, potom će Ademov, ti plaćeš, a drugi se oko tebe smiju. Drago im je što si se rodio, što si izašao živi i zdrav živi. A ti plaćeš. Suprotna situacija. Kaže dalje u stihovima taj pjesnik radi za vrijeme. Radi čovječe. Za ono vrijeme kada će drugi oko tebe plakati da ti budeš od onih koji će biti radosni. To jeste radi za ono vrijeme kada ti dođe smrt i kada oni oko tebe budu plakali Radi za to vrijeme da se ti tada smiješ i da budeš radostan sastankom sa svojim gospodarem. Dakle, kao što si ti onda plakao, oni se smijeli. Doći će vrijeme kada će oni plakat. E, ti budi u tom je trenutku radostan. Jer se susrećeš sa svojim gospodarom. Jer vjernik ništa ne gubi. Iz ovoga zatvora Dunjalučkog prelazi u nešto što je bolje. Jer je u hadisima Resula Ali spomenuto da je ovaj svijet zakon za vjernika, a uživanje za nevjernika. Što znači ideš u bolje. Život prolazi, čovjek radi i o tome nećemo puno da govorimo. Ima Allahova knjiga, ima Resul Allahu, Allahov poslanik. Ima njegova praksa. Ko hoće sreću i pravi put, ovo je pred njim. Drugog puta mimo ovoga nema. To su samo zablude, to su samo krivi putevi. I dođe vrijeme eđeda. I dođe vrijeme kada duša mora napustiti ovo tijelo. Kada dolazi melek smrti. Blagoli se onome koji je bio kako treba na ovom svijetu koji je koristio svoje vrijeme u dobru. Pa se zapamtilo među ulemom prijašnjih prvih generacija za one koji su govorili kada bih znao da ću sutra umrijeti, ja ništa više svoja dobra djela ne bi mogao povećati. Dakle, toliko je svoje vrijeme isplanirao da je u potpunosti bilo iskorišteno Allahu i Badek Ili je učio Kur'an, ili je poučavao svoju djecu, ili je klanjao, ili je halal zarađivao. U svakom je hajru bio. I dođe čas smrti. I odmah se razlikuju. Onaj koji je sretan i onaj koji je nesretan. Nevjernik ne umire kao vjernik. Nevjerniku se čupa duša iz toga tijela. Kao što se vuna zaplete u trnje pa je teško izvući. Jer neće da napusti to tijelo. Kada melek smrti dođe do kjafira i naredi toj duši da izlazi iz toga tijela, ona se još više proširi u tijelo i prihvati za to tijelo. Pa je melek smrti čupa kao što se vuda čupa iz trnja kada se u njega zaplete. A vjernikova duša jednostavno lahko iskrizi iz ovoga tijela. Jer vjeruje u ono što je istina. Jer zna da obećanje Allaha je istina i da ona tome ide. To je ta smirena duša. I nakon toga kabur, nakon kabura, proživljenje, nakon proživljenja Dios,